हिकड़ी जमाती पाण में ख़ुसूत कंदा कंदा मुसीबत जो लान पान कंदो तव्हां हिकिड़ी माना सही आहे त साल ई दरम्यान जेको दुनिया में हुयूं पाण में इख़्तिलाफ़ात हुया किन ॻाल्हियुनि ते उहे इख़्तिलाफ़ात सभु कढी हिननि खे ॿाहिरि बणाए छॾींदासीं तबियत में जेको इनकबाद हो जो सो ख़तमु ख़तम हिकिड़ो ॿिए सां सलीम सलीमो थी मिलंदो नज़ाना माफ़ी सुदूर आयत आई त हज़रत अली करम अलाह करमला फरमायो त मां उमेद थो रखां त मां हज़रत उस्मान हज़रत तलहो हज़रत ज़ुबेर उन्हनि माण्हुनि जो असां असांजा जिन जिन माण्हुनि सां कुझु इख़्तिलाफ़ात हुया तूं ॾींहुं अलाह ताला उन्हनि सां असांजा इख़्तिलाफ़ात ख़तमु करे नज़राना माफ़ी माण्हुनि सां इख़्तिलाफ़ात महिरबानी हिदायत कई कोन जेकरान अमल जेकी तव्हां अमल कंदा पंहिंजे बदिले अलाह ताला तव्हांजी अमल ई जदो जहद ते कामयाबु फरमायो अलाह पंहिंजे आदमलाम अदी में अचे थो त कंहिं शख़्स खे संदसि अमल हर कंहिं जन्नत में नथो पहुचाए मगर अलाह ताला जो फज़ल थो पहुचाए जिते ज़ाहिरी सबब बयानु थी वियो आहे जनत वारा जनत वारा त बेशक खे लदो कयोसीं جنم رات اا قالو نام جنم رات دا دعو اسا لوڙيو تھا پر اذان مؤذن بينم او آواز کندو اکرو آواز کندو اطلاع ڏيندو هو چندو الله نعت الله على وال بال ظالمن به خدا جي جو آواز تي الله جن يصدون عن سبيل الله ظالم کدو هو جيڪو بيه کي خدا جي رستي کان ख़ुदा जो रस्तो छॾे ॿिए पासे राह वठाए अलाह ताला जी हलानत आवाज़ थी वेंदो जन में जनत जे विच ते जीअं को ॿुधे ईअं थी पवंदो बिल आख़िरत काफ़िर आख़िरत में बि इनकार कंदा हुआ दुनिया में बि माण्हुनि खे बुरो रस्तो वठाईंदा हुआ तंहिं करे अलाह सबाल ताला हुननि खे काविड़ियो बेन मां हिजाब विच में हूंदो हिजाब जहन में जनत हिजाब हूंदो विच में दीवार हूंदी हिकिड़ी उहा विच में अची वेंदी अलॻि आराफ़ रिजाल आराफ़ जे मथां हूंदा माण्हू दरवाज़ो बि न त असां जनत सर करे जनत वारनि सां ॻाल्हाईंदा हुजे दरवाज़ो विच वारा अन सलाम अलकुम तव्हां ते सलाम हुजे लमियत खुलियो आहे अञा हीउ दाख़िल कोन थिया हूंदा अहमियत मां हू न उन्हनि खे उमेद हूंदी असां बि जनत में वेंदा आराफ़ वारा माण्हू जनत वारनि खे सलाम ॾींदा लिखियो आहे राज्य कौल इहो आहे त जेकी हज़रत हुज़रत अब्दुल साल ॿुधायो आहे यानी वज़न आमाल जो जिन जा नेकियूं हूंदियूं से जन्नत में ऐं जिन जूं बुरायूं हूंदियूं उहे हूंदा दोज़ख में जिन जूं नेकियूं ऐं बुरायूं हूंदियूं बराबरि उहे हूंदा सागुरा इहा आम ॻाल्हि आहे त उहो थोरो वॾी मसइलो आहे क़ुर जी दावत जो क़ुर पाक जी दावत दुनिया में पहुची चुकी आहे छा इस्लाम क़ुर नबी आहे इहा दावत पहुची वई आहे एतिरी दावत पहुचाइण जो हर हिकिड़ो शख़्स जवाबदार आहे त ॿिए कीअं ख़बर इन ख़बर खां बाद उहे जवाबदार कजाच कनि ऐं हीअ ॻाल्हि बि मालूम आहे त क़ुर शरीफ़ इंसान ज़ात जे लाइ क़ुर शरीफ़ ख़ासि क़ौम जे लाइ जहिड़ी बि क़ौम हुजे हुननि जे लाइ पोइ जॾहिं ॾिसजे थो त क़ुर पाक जे इन तबलीग जो तासीर केतिरो थियो आहे इहो मसइलो तासीर क़ुर जो जेको नुसूस क़ुर सां आहे उहा सिधो सो ज़ाती क़ुर माण्हू ॿुधे असरु कबूले ॿियो आहे क़ुर पाक जो असरु पुराणी हुकूमत जे क़ाइमु थियण सां पोइ इन हुकूमत इंसान ज़ात जे क़ौमुनि में इनकलाब आणे थींदो छो त हुकूमत जो असरु हूंदो आहे हुकूमत तहज़ीब जे मथां मुयसरु हूंदी आहे क़रान पात जी तालीम हुकूमत मुसलत कंदी आहे ऐं जंहिं हुकूमत जी तहज़ीब पुराणी तहज़ीब हूंदी उहा उन मुल्क ते उहा तहज़ीब मुसलत कंदी उहा तालीम मुसलत कंदी पोइ इहे इल्म इहे मार्फतूं वरी मुल्क में वसी थींदियूं सॼे मुल्क में ॼणी अहिड़ी हुकूमत हुई जेका बनू अब्बास क़ाइमु कई बनू मिया अरब ऐं ॿियूं क़ौमूं इन दावत में सभु शामिलु थी वियूं ऐं उहे उन्हनि क़ौमुनि वञी पंहिंजा उहे नज़रिया ॿिए हंधि जिते जिते उते पहुचाया मोमिननि ऐं काफ़रनि जो पाण में लुहूक थींदो रहियो हिंदुस्तान में मुस्लमान काफ़िर आहिनि चीन में मुस्लमान काफ़िर आहिनि रूस में मुस्लमान काफ़िर आहिनि सारी दुनिया में मुस्लमान काफ़िर आहिनि इल्तिहा लूप जेको आहे न इहो इल्मु आहे इंग्लैंड में काफ़िर मुसलमान आहिनि मुस्लमान مسلمان ॿिए खे काफ़िर ॾिसी महसूस कनि था त हे इस्लाम जो मज़ाक वारो आहे ऐं हिननि वटि इहा दावा आहे त असांजो रसूल आहे इहा दावा बि हिननि वटि आहे त उन्हनि खां बाद ॿियो रसूल न थींदो इहा ॼाणनि था ॻाल्हि जो ख़्यालु आहे त इन ॻाल्हि ॿुधण खां पोइ माण्हू ॿुधंदड़ माण्हू ॿ क़िस्म आहिनि हिकिड़ा चवनि था त थी सघे इहा ॻाल्हि थी सघे थी हुजे ॿिया था चवनि छाजो हुजे पर सा लिखनि था त आराफ़ में बाक़ी विच में इन क़िस्म जा माण्हू जिन चवंदा पोइ आराप मुंहिंजो छा साजन जो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जिन खे क़रान जो आवाज़ु पहुतो आहे सिर्फ़ु त जमात जेको बि मसइले में गौर करण ते मजबूर थिया थी मुक़ाबले में इनकार सां त माण्हू काफ़िर थी पवंदो आहे तंहिं करे कंहिंजो बि पीउ हुजे इनकार जे करे जनम में वेंदो हाणे वरी ॿियो सवालु शियल पैदा कयो त भला नबी साईं जन जो अबो मां तंहिंजे लाइ उलमा लाइ जवाबु ॾिनो त तंहिं ते ज़ाहिर कोन थी इनकार कनि अहिड़ो इनकार करण को सादर कोन्हे तंहिं करे इहे माण्हू आला फ़तरत ई सा अल सलाम खे साढा पंज सौ वरी गुज़रिया हज़ूर साईं जन पोइ आया इन विच में अबो अमा आहिनि कुरेश जे दीन ते आहिनि इन्हनि को शिरक कुफ़ुर कोन कयो आहे जो त शिरक कुफुर कनि था बुत जी पूॼा कनि सजो कनि ही तारीख़ लिखे अबू को जॾहिं वालदह जे पेट में आयो त संदसि वालदह अॻे सजो कंदी ॿार जे थियण खां पोइ निगड़ी न सघंदी तव्हांजे ॿाहिरि सिद्धी जाओ पोइ वरी साॻियो निगड़े पई न त इन विच में हिकिड़े औलाद जी इनकार साबित कोन्हे जेकॾहिं दो भला इहो ख़ाली हुजणो इस्लाम जे प्रोग्राम खां इहो बि निजात जो सबबु आहे त पोइ त वेंदा तव्हां वरी था चओ पर दलील आहे इहो दलील आहे जेको शाह साजन था फरमान त हिकिड़ी अहिड़ी उमत अहिड़ी क़ौम जिन वटि सिधो सो क़ुर न पहुतो आहे पर उन्हनि वटि कंहिं क़िस्म जी भलाई आयल आहे इहे आराफ़ी आहिनि पोइ सुर्की हिकिड़ा जनत तंहिं करे आराफ़ जे मसइले खे हल जेको शाह साजन कयो आहे میں ऐं इहो जेको मसलो आहे सूफ़िया इकराम जो मसलो आहे मुतलम जो न आहे जेका असांजी तस्दी सादा माण्हू चरिया माण्हू बाना माण्हू बानियूं औरतूं इन ॻाल्हि खे न बि साईं जॾहिं एतबार रखियो आहे न त सिर्फ़ु ख़बर हुजे त काफ़ी आहे सा जी ॿकरी उहा कुई विधी संदसि बानी सिल जे पासे ते वई चार बकरी बीमार हारियारी थी पई न पई हले जो सचे सट जा ज़ोर ख़ुशि बि न माई जाम चढ़ाए वई पोइ ॾिठे त बकरी मरे थी शाम जो वकरी खणी आई घर हुन पर हिन किश्त मां कुठी आहे थपत लॻी वई पोइ हुन पाण ते न बि साईं जन वटि वञी फरियाद कई त मां बानी खे सफ हणी आहे उन बारे में तव्हां छा था चओ ऐं ॿियो बकरी हलालात वठी अचि वञी मार्फत काफ़ी किफ़ायत कयो न मन आहे <coughs> मार्फत काफ़ी आहे एतिरो इल्मु आयो आहे त को अहिड़ो मज़हब आहे जंहिंमें रसूल बि आहे अलाह आहे हिकिड़ा ई हुन में आहे इहो ॿुधण जे लाइ इहो बि हुननि हुनजे आराफ़ हुजण जे लाइ छा मतिलबु बि बसि हाणे नादव साहिब जनत اے ڈاکٹر فضابصار متالق صاحب نال ہے جنت وار صاحب گفتگو کرے وري پوجي جهنم وار صاحب گلا ايندا قالو ربنا الله تعالا مالق الظالمين चवंदा न कम आई तव्हांजी जमात तव्हांखे जेकी तव्हां तकबर कंदा कॾहिं आराफ़ी मलामत कंदा जन में जन्नत वारनि जे लाइ इशारो करे चवंदा त हिननि जे लाइ तव्हां कसम खणंदा त इहे भला कोन्हनि ख़ैर बरक़त वारा न आहिनि तकबर मारे तबाह कयो आराफ़ी इहो कंदा तव्हां को ख़ौफ़ न आहे इहो अल जनत इशारो खनि खे चवंदा त हिननि खे अलाह जी तरफ़ पतो आई मसाकीन हुया ज़ईफ़ हुया ग़रीब हुया पर अलाह जा फर्मावरदार अलाह जे रसूल जे लाइ फर्मावरदार जिन जे लाइ तव्हां चवंदा अलाह ताला अचे अहसान कयो आहे हिननि खे जनत बि हिननि खे मिलंदी तव्हां पंहिंजो तकबुरु कंदा हुयो इहो जनत बि अची पिया अथव <clears throat> भले अलाह न तुर कूं ननसा नसू लिखा आहियो मां आया त न खमन साहिबान जो इनकार कंदा असां हिननि मोकिलियोसीं जंहिंखे तफ़सील कयोसीं अला इल्म हिदायत करे मोकिलियोसीं रहमत करे मोकिलियोसीं हिदायत माना रस्तो रहमत माना हलियो में जेको बि इहो हुन ईमान वारनि जे लाइ अहिड़ो किताब मोकिलियो रद या अञा असांखे दुनिया ॾे मोटायो हुजे फनामल ग़ैर लॻी कोन पोइ ॿिया के कम करियूं जेके असां उहे कम कंदा हुआसीं छॾे भला कमु करियूं आहे को थींदो चाढ़ो असांजो ईअं दान कंदा उते पोइ कहिड़ो कमु थींदो ॿीहर मोटण जो त सुवाल कोन्हे कद ख़सरू कान नुक़सानु कयो उन्हनि जे नफ़्सनि ऐं गुम थिया उहे उन्हनि खां जेके जो इफ़्तराउ कंदा पंहिंजा अतराधून ठाहींदा हुआ फैसला उहे सभु ख़तमु में मुराद त छह ॾींहं न आहिनि हू बहू पर मुराद हिकिड़ो अरसो आहे जंहिंमें ठाहियो पंहिंजो वक़्तु ॾेई ऐं बणायो हो इहा ॻाल्हि हुई जिन खे रब ताला ठाहियो अरसो ॾेई वक़्तु ॾेई आहिस्ते आहिस्ते करे लक्ष जी माना आहे लक्ष माना आहे करार पकड़ियो अर्श ते माना मुतवजो थियण अर्श ते अर्श जे मथां रब ताला जी रहमत मुतवजो थी हाणे सारी काइनात वजूद खां बाद में आई इस्तवाल अर्श माना हुनखे मुतवजो थी बकाव ॾिनई माना हाणे अलाह जो अर्श रब जे रहमत हेठि आहे ऐं सारी काइनात अर्श में अंदरि पयल आहे ऐं रब तबारक मताला जे मथां बका जो बंदोबस्तु कयो ऐं सिज खे ऐं चंड खे ऐं सितारनि खे ताबेदार कई पंहिंजे हुकुम सां उहे बि अलाह जे फर्मो बदारी हेठि रब ताला जे नज़र हेठि पिया था पंहिंजी रफ़्तार गुज़ारे में अलाह ल ख़ल अमर ख़बरदार ख़ुदा जी ख़ालक अलाह सां ख़ालक में को शरीक न आहे भल अमर ख़ुदा जी आमिरीअ सां कोई शरीक न आहे ख़ालक में अलाह ताला कंहिंखे ख़लीफ़ो न बणायो ख़ाल पाण हर शइ खे पैदा थो करे रब ताला फरमाए थो तख़लू ज़ुबा ठाहे पियो आदमो ख़लीफ़ो थिए ऐं मुंहिंजो हुकुम हलाए ऐं रब तशरी ॾिनो तकवीनी तकवीनी हुकुम इहो आहे सिज लह उघिरे चंड लह उघिरे सितारा गर्मियूं सर्दियूं मौसमूं ज़मीन सलनि जो पुटीनी हुकुम आहे ख़ुदा हिन में को फ़र्क़ु कोन्हे पोइ रब ताला आदम सलाम खे पंहिंजो ख़लीफ़ो बणायो शरीयत जे फ़ैसिले में शरीयत जे हुकुम में तीअं ॾिसो मुंहिंजो तकवीनी हुकुम इहो मिसल आहे शरीयत जो फ़ैसिलो कंदो त उहो बि एॾो मिसिल रहंदो माना जीअं मुंहिंजे तकवीन में कंहिं क़िस्म जो ख़ल न आहे शरई क़ानून दुनिया में जारी कंदो को ख़लल न रहंदो इंतज़ाम रहंदो इहा ॻाल्हि तबारक अलाह अलाह ताला बरकत वारो आहे जहाननि खे पैदा कंदड़ ॿुधो रब कुम आहे ख़ुदा खे सॼो कुल मां उमिर बि हर हिकु शख़्स खे दुआ में घुरिजे गैर शरी दुआ न घुरिजे नाजाइज़ कमनि में दुआ न घुरिजे त पनाह घुरिजे इहा दुआ न घुरिजे त अलाह ताला पुछड़ो कमु माण्हू करे अलाह खे चोरीअ जे लाइ पिछड़ाइनि जे लाइ सूदखोरनि जे लाइ ज़ुल्म ज़्यान जे लाइ ख़ुदा इहो ग़लति आहे इहो इस्लाह आहे हेॾी इस्लाह थी चुकी आहे इन जो हाणे तव्हां ज़मीन में फसाद न करियो वध ख़ुदा खे ख़ौफ़नि ख़ौफ़ तमान ऐं रखो उमेद रखो ख़ौफ़ जे विच ते आहे ईमान ईमानदार श्स आहे जेको अलाह ताला खां दुआ थो घुरे अलाह जी रहतो ख़ुशबरी दर पंहिंजे तरफ़ा रहमत वग़ैरह हवा अचे भॼी अथनि थिए हर साहिब जॾहिं आबाद कराईंदा आहियूं जीअं ॿिज ज़मीन जे पेट में निकिरी पवंदा आहिनि मींहं जे पुड़ीअ ते ईअं हुकुम अलाह जो अची वेंदो सभु क़बरुनिसीहत वठो सम्झो त असांजा अॻियां पोयां सभु कंदा बलद बलद भली ज़मीन हूंदी आहे अला सुठो हूंदो आहे सलाह कढंदो आहे बि रब जे हुकुम सां बलद <clears throat> ख़बर सलाह न कंदा जेको ख़राबु ज़मीन हूंदी न कढंदी मगर तव्हांखे कुम पैदा कंदी अहिड़ी तरह अलाह ताला जो हुकुम दिलनि ते पवंदो आहे जंहिंजी दिलि भली हूंदी ख़ुदा जो हुकुम मञींदी सलाह गाह हुनजा इबादतूं निमाज़ूं ज़िक्र रोज़ा ईअं उभरी पवंदा हुन मञा ख़ुदा जे हुकुम ते ख़ुदा जो हुकुम अमन पाणीअ पाणी आहे दिलि भमन करे ज़मीन आहे भली ज़मीन ते पाणी पइजी वेंदो सभु सलाह ॿाहिरि ॿिज फुटाई बि ॾाढो आहे ज़मीन अहिड़ी तरह अलाह जो हुकुम ईंदो दिलि चङी हूंदी सभु फर्म बरदारी थींदी रहंदियूं ऐं जेकॾहिं ज़मीन ख़राबु हूंदी कलरा टिकिनी उन मां पैदाश न थींदी रहंदो ॿिज बि सड़ी वेंदो कुझु का का थी पीलो रहो ॾेखारे आहे अहिड़ी तरह सां गंदी गंदे ते क़ुर अचण वारो आहे ख़्यालु कयो उन खां पाण खे बचायो अजब थियो आहे हिन ॻाल्हि ते त तव्हांजे हिकिड़े हमराह ते अलाह जो लॻे अज तव्हांजो आयो आहे नसीहत इन ॻाल्हि खे तव्हां छो नथा सम्झो तजुब जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे न आहे अलाह ताला सारी मखलूक मजे انسان आदम सलाम खे ॾिसो तलीफ़ो करे चूंडियो दुनिया जे जहान में केतिरी मखलूक आहे इंसान ज़ात खे अल्ला ताला पंहिंजो ख़लीफ़ो कयो कोई हिन में कहिड़ो अजाती बणाए ॻाल्हि त साॻी आहे कज़ब इनकार कयो हूंदो बूड़ो कयो हूंदो पोइ असां चढ़ायोसीं जेको आहे बिल्कुलु कयो अगरि न लॻी त कज़ब बि आया त न ऐं जिन माण्हुनि खे इनकार कयो असांजे आया तंहिंजो हुनखे ॿोड़े थियो तोले तज़कीर बि अया मिल आहे अलाह जा ॾींहं जेके गुज़रिया आहिनि क़ौमुनि ते पकड़ जा उहा इन कानू अमीन उहे हुया अंधा हक़ खां अंधा बुतपरस्ती फेरिजी वई वध यूस यूक नसर मुनू अल सलाम जे ज़माने में चारि बुत हूंदा हुआ इहो पूजा कंदा हुआ इन खां बाद हज़रत हज़रतू सलाम मोकिलियोसे भाउ आत जी कौम हुई आत जी हिकिड़ी कौम हुई हुनजे हज़रत हूद हुननि भाउ मोकिलियोसि उहो अची हुननि खे हिदायत पियो करे ऐं हुनखे सम्झाए पियो त बाबा तव्हां अलाह तबारक मताला जी कर्म बरदारी करियो ऐं सां थी हलो नूह नूह अल अल सलाम सलाम जो किसो इहो पूॼा कंदा हुआ पोइ हुननि खे कीअं इहो कमु न कयो इनकार थियो हुननि ते अज़ाब आयो तिबा थी जूदी जबल हो हिकिड़ो दार बकर में ओलह पासे ॾांहुं मोसल जे शहर जे मुतसिल जूदी जबल में बीठी अल सलाम पोइ अलाहरूं ॾिनियूं वॾी क़ौमी ताक़तवर जंहिंजी आदर थी थिए पई इहो कबीलो आहे इब्राहिम सां इहा जेका ज़मीन आहे इहा ज़मीन पर आत जे बाक़ी वक़्त में थो सम्झ में अचे शुरू कया इन विच में हाणे जिन अरब हिते खोटरायूं करायूं आहिनि अजीब अजीब क़िस्म जा नज़ारा निकिता आहिनि खूह निकिता आहिनि जिन जा तेल था अचनि पिया ऐं अहिड़े तरह सां ॿिया बि केतिरा अहिड़ा वॾा खज़ाना आहिनि इलाइक़े आहिनि इहे बुतनि जी पूॼा कंदा हुआसीं हसीन जमील माण्हू जसीम कदी कदम कद वारा माण्हू वॾी हिकिड़ी ताक़त हुई सुठी पर पंहिंजे नबी सगोरे जी कोन को हुननि खे पूरो कयो पोइ अलाह ताला हुनजे मथां तूफ़ान मोकिलियो उहे जेके बाग सामान इहे सभु पोइ हुननि जा तिबाह थी विया पहिरें केतिरो ज़मानो हुननि खे मींहं पिया आबादियूं थियूं ख़ुशहाल थी विया कीअं मगरूर थी विया पोइ हलंदे हलंदे उन्हनि में पंहिंजे रसूल जी बेफ़रमानी शक्ती वठी वई अलाह ताला जी तरफ़ां हुननि ते अज़ाब आयो कीअं थी हज़रत हू त हुननि सां ॾाढो हुब्र कयो लुतुफ़ कयो मगर हुननि खे परवाह न आख़िर हज़रत हू त हुननि खे जॾहिं ॾिठो त इसरार आहे कुफरत अची मिले अज़ाब ईंदो तव्हांखे हिन अज़ाब रब अज़ाब अचिणो आहे हुननि पंहिंजे हुननि बुतनि ऐं पथरनि जे नाले ते उथी हज़रतू सलाम सां मुक़ाबिलो कयो त कबुर कयो इनकार कयूं नसीहत कई वाय बुतनि जी इबादत ते छॾियो ईअं थियई तव्हांजो ॾुकरु हले हूंदो वरी साॻा मींहं ईंदव उहो हज़रत हूंद हज़र मोत ॾियल उते पोइ वफ़ात कयूं हाणे हज़र मोत में हज़रत हूंद जी कथा ग़लति थी न रहे न इहा ॻाल्हि हिते अचे थी हिन जे सारे बुज़ुर्ग नबी खे चवनि पिया त भई तूं तारनि मरा कफ़र में क़ौम ई क़ौम पई चयसि अल नराक थी सफ़ा अथनि तोखे असां ॿियो कुफ़ी में था ॾिसूं इन वरी बि एॾो बुज़ुर्ग एॾो भलो शख़्स जवाबु छा थो ॾियनि सहुलो न थियनि मुबलिक खे तव्हां तरबियत वठणु घुरिजे हेॾे अज़मत वारो शख़्स आहे त हुन सां तूं पाॻा बि न अला बि ॾिसो ख़तमु हे बि कान्हे तबलीग में मां तव्हांजो नास आहियां अमीन आहियां इतमिनान ॾियारण जहिड़ो तव्हां ख़ुदा जे पैगाम में तव्हां खां कान कबी अथव नसीहत आहे अजब अथव जेकी तव्हांजे हमराह ते आई आहे इहा त इज़त आहे तव्हांजी जो मां न बि थी ॾिसो ॾिसो कहिड़ा माण्हू आहियो ख़ुदा तव्हांखे ख़लीफ़ो बणायो बालक बि न फिर ख़ल्क ख़ुदा तव्हांजो जिस्म मज़बूत कयो बसि तनखु शादी हेॾा कुवत वारा बहादुर बहादु आला अलाह जे अहसान खे यादि करियो खाई पी मोटा ताज़ा मज़बूत थिया आहियो ललक त तव्हां कामयाबु थी वञो इहा ॻाल्हि पियो हुननि खे सम्झाए तव्हां मूंसां झगड़ो था करियो उन्हनि ते पाण रखियो तव्हां रखिया तव्हां नाला रखिया आहिनि तव्हांजे अबनि ॾाॾनि पंहिंजा नाला रखी उनजी इज़त मुक़ररु करे ऐं पोइ तव्हां अलाह जे साम्हूं बिही ऐं अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ था ॻाल्हायो तव्हां बि इंतार करियो बि इंतारो नतीजो भलो निकिरे उन्हनि माण्हुनि जे पाण खे पटे कढियो कपे कढियोसीं जिन असांजी आयात हा अलाह ताला आदि समूद जी क़ौम इनखे सानी चवंदा आहिनि कुझु ॿाहिरि हुई उते कोन आयो काफ़ी वक़्तु गुज़रियो विच में चयो माल मिलियल कोन्हे तजाची कुदरत जी निशानी इन जो ख़्यालु कयो रब जे तरफ़ आई आहे बाक़ी बिलाद हिन में अची था वञनि जेके आहिनि उन आसार कदीम वारनि इहे अलाका रखिया वॾी कारीगरी जेको समूद जो शुकर वारा रिफाहियत ऐश पाणी घणा मिठा ज़मीन भली पोखूं वॾियूं वण सुठा ऐं अन घणा ऐं वरी माल मवेशी पालियो ॾुध खीर गोश्त भेणी कान इहे वरी में मां ॻाल्हियूं जा वॾियूं तमामु ॻाल्हियूं अहिड़ा थी पिया सुठा इहे बि दौलत घणी ईंदी आहे त माण्हू ओॾे पर इबादत जे लाइ त को मबूदु खपे न ॾाची हुअण जे लाइ पहिरीं दुआ घुरी ॾाची भला अहिड़ी हुजे जेका ॿाहिरि निकिरे मतिलबु फरमाइश ई मौज ॾेखारणो ॾेखार त पोइ असांखे पक थिए हालांकि ईमान जे लाइ ॻाल्हि कान्हे अचे थो त पोइ जबल हुन मां ॾाची निकिरी आई अखियूं जंहिंजूं कारियूं सुहिणियूं ऐं पछ माण्हुनि जी ॻाढ़ी गोरो बिजणी ॿार उहा पाणी वाणी पई पीए गाह पई खाए चई मस्तु आहे तकलीफ़ न थी लाती आख त मज़ाक अलीम दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो तोखे उहा अदाची पाणी पीए पाणी पी बीह रहे थोरी चङण खोले बीहे माण्हू ॾोहण अचे ॾोहण पोइ जेको जेतिरो ॾोही ॻोठनि जा ॻोठ फल पापो आख़िर हुननि नुक़सानु कयो पोइ उहा हली घणो वक़्तु हली दादी हले पई केतिरा साल तव्हांखे ज़मीन में टिकाई त तखज़ुर में सूर आहे कसूर आहे महल माड़ियूं तव्हांखे ठाहे ॾिनई रब ताला तौफ़ी करे हुनखे नरम ज़मीन में माड़ियूं ठाहियो तॾहिं तूं हुननि ॿार जबरनि खे तराशे हुन घर बणायो भला ज़मीन में फसाद थी न थो असी चइबो आहे फसाद करणु मुर्सीदिन पोयो हाल बीठो आहे पर जेको इहो थींदो हाल वञी हिन वक़्त में सिधो मुर्सिदियुनि ऐं जेकॾहिं असीअ में फसाद हाल मो थींदो हालत मतिलबु चयो लिमन आम जेके हुया इन सालनि रबी तव्हां ॼाणो था त पोइ पंहिंजी पंहिंजी ताक़त हुननि ग़रीबनि खे चयो असांजी साईं न बी आहे ख़ुदा जो ॿुधाए रब जी इबादत जो रस्तो ॾे हुनखे ज़ख़्मी करे वञो रब जे कम खां हुकुम खां बेफ़रमानी कयूं प्रोग्राम खां पोइ मायूस थी पिया कंहिं ख़ुदा जी घणी थींदी आहे पुशाद जे वेंदी आहे त पोइ माण्हू नेमत जी बेशुक्री कंदो आहे बेतवजीअ सां त उन शहर सदूम में छोकिरनि जे शकिल में थी आया छोकिरा ॾाढा पोइ साईं उन्हनि शहर जे माण्हुनि खे ख़बर पई चा काॾे था वञनि केरनि जे आया लूत जे करे लूत ॾिठो त ॿार आया आहिनि ॾाढा हाणे त ज़ाल पई ख़बर लूत महीनो दर ॾिनो अंदरि घर खे कीअं बंदि टुपी अंदरि फिती आहियां जीअं बाबा छॾे जान निकिरी वञो तबलीफ़ कीअं हुननि खे ॾाढी आख़िर न पिया वञनि हिन कुम लता तूं रिजाल शहत मिन तूं मर्दनि अचो था ख़्वाहिश कंदे बिना औरतुनि जे तव्हां हद खां टपंदड़ आहियो अमा कान जवाबु कमी इलाम कालू अख़र जो करियत त तव्हां हिनखे कढो पंहिंजे ॻोठ खां हिन मुना त हे हाणे पाक पाक आहिनि असांजे ॻोठनि में न रहंदा कढो हिनखे तड़े लू तले जे लाइ अंजना बि असां हुनखे हुनजे अलॻि कढियोसीं मरात मगर औरत हुनजी कान गादरी ऐं पोइ हिते हिन करे रहिजी वेंदो उन मां इहा दीन जी तबलीफ़ कान कई पूरी जेको कब हज़रत लूतल सां मूंखे करिणो हो मां में हिनखे हुकुम करिणो हो हिन बारे में सुस्तु हुई तंहिं करे अलाह ताला हिन सुस्ती जे करे मूंखे हटाए छॾियो हुओ पंदुर फ़क़ान आख मुजरिम ॾिसो कहिड़ो थियो मींहुं हो मथां उथो उहो तूफ़ान आयो वॾो हिकिड़ो हुन बिलाद जेके लूत अल जा आहिनि हुन में तूफ़ान आयो मिटी उतां जे मथां पई रिवाज़ ज़मीनूं खॼी उमदियूं थी लॻियूं बहिरालंडा थी विया कीअं थी पियो मींहुं पियो वञनि पिया तबूक इन रस्ते खां लॻिया पोइ किन माण्हुनि हुते पाणी ॾिसी खली अटोगो थो तकिड़ा अज़ाब जी जेसीं पाणी पुछियो गज़ब जे जाइ ते न वञिबो शख़्स हुयो इहो कबीलो आहे कौम जो शोएबल पासो आहे मदायन में रहंदो मदायन बि चवंदुसि उते असबाब चङा तिजारत में माण्हू मशहूर हूंदा हुआ पर उन्हनि में राति जो बि धारा हणनि ॾींहं जो वरी दुकानदार ईअं तोर माप में खोट शोएब अल चयो अलाह जे ख़ौफ़ करियो चङो न आहे खोटियूं करे न ॾियो इस्लाह धाड़ा भरंदा रस्ते ते वियो ई कोन त सुतू न अलाह जे रस्ते सां रोकियो थोरा हुई पोइ अलाही घणो कयो इज़त वारा थी विया आहियो यादि करियो कहिड़ो हाल थियो मगर कोन जेकॾहिं तव्हां मां हिकिड़ो ईमान आणे इन ॻाल्हि ते जेकी भलो फ़ैसिलो कंदड़ आहे यानी जेका शइ मां आंदी आहे हरू भरू पोइ बाहि जो वसायो मके मुकरम जे माण्हुनि खे ॾियारेसलनि खे नुक़सान हानिकार आहे तव्हां ईअं न करियो قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها أما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين हज़रत शुएब अलाम जो कांतियो हलंदो हुयो हुनजे हालात ऐं जेके मुहलकात वाक़ियो था हुनजे क़ौम ते उदवान ऐं सरकशी जो मज़मून जमात उन्हनि मुतकबरनि मगरूरनि संदसि क़ौम जा चयो असां तोखे शइ बि कढी छॾींदासीं ऐं जिन तोसां साथ ॾिनो आहे उन्हनि खे बि पंहिंजे घोठ खां इलाइक़े खां कढींदासीं माना हज़रत सां कंहिं बि तौर तरीक़े ते रज़ामंद कोन थिया दलायल ऐं बराहीन जे रोशनी में पंहिंजे कुफरी आत ते तॾहिं बि ज़ोर ॾिनऊं ऐं चयूं त असां इहो कोन क़बूल कंदासीं ऐं तव्हांखे तड़े कढंदासीं हिकिड़ी सूरत आहे तव्हां असांजे विच में सुलह थी जीअं हज़ूर अनवर सलाह खे काफ़रनि दावत सुलह जी ॾिनी हुई की हिननि बि दावत सुलह जी ॾिनी बातल वारो जॾहिं तंग थींदो आहे हक़ खां त पोइ कुझु नरम थी सुलह जी ॻाल्हि कंदो आहे मसइलो इहो पैदा थिए थो त पोइ इहा ॻाल्हि क़बूल कबी जॾहिं काफ़रनि जो सुलो क़बूल करियूं था त पोइ का बि जमात का बि सियासी पार्टी असांजे हिन दीनी जमात सां किन ॻाल्हियुनि में सुलो करे ऐं उहो सुलभ असांजे शर्तनि ते हुजे त पोइ कबो या हिकमत हिकिड़ी नज़र अचे थी मगर उन में पंहिंजे दीन खे छॾिणो कोन्हे हज़ूरनि वर सलाह सम्झनि उन्हनि जो सुलो न क़बूलियो हो जॾहिं नबी अकरम सलाह अहिड़ी तरह सुलो नथो क़बूलियो हू चवनि था त पंहिंजो दीन छॾे वञ सफ़ा हिननि जो सख़्तु सुलो हुयो इहो त तीअं न क़बूलणो हुयो अवल कोन कारी असां बेज़ार हुजूं तव्हांजे इन ग़लतीअ खां ज़बरदस्ती पीअंदासीं छा कीअं मुनासिब हुजे त मालूम थियो जॾहिं माण्हू जी बातल खां निजात थिए थी त पोइ मोटी वञणु जी कब्ज़ो करे वञे उहो त क़ादिर आहे पंहिंजे साबिक़ इल्म में जो असां वरी कुफर जे कॾे में किरी पऊं अलाह ताला असांखे छॾायो कुदरत कादर जी उन ते ईमान हिन जी माना इहा न आहे त असां उन तकदीर सां मदद कंदासूं या नियत न कजे माण्हू हादसे या खॾ में किरण जे अंदरि को पंहिंजे वाक्य सां मदद कंदो आहे छा अहिड़ी तरह हिदायत वारो शख़्स जेकॾहिं गुमराही सां मदद करे उहा ईअं आहे गुमराह थी पवे ग़लती थी वञे इहो मुमकिन आहे मगरि नीय न हुजे अवल खां आख़िर ताईं करनि खे नीयतो कंहिंजे मथां हादिसो पइजी वञे इहा जुदा ॻाल्हि बाक़ी नियत न कबीद खे असबाब मुहैया न करे ॾिबा तकदीर सां मदद इन क़िस्म जी न कबी 有硬啊，硬。